Initialize. Five, four, three, two, one. Ako vas interesuje svet mobilnih komunikacija i automobilizma, onda ste dobrodošli u Mobility. This is what's happening in your world. This is what's happening in your world. Tonight. NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast. Moje ime je DJ Exus i dobrodošli u još jednu emisiju Mobility. Danas ćemo pričati o mobilnim komunikacijama, mobilnim telefonima i naravno automobilizmu. Nije baš bio nešto pretjerano zanimljiv mjesec oktobar, ali u svakom slučaju našli smo najzanimljivije vesti, ukoliko ih već jel, niste čuli, tako da krećemo sa mobilnim komunikacijama. Krećemo sa našom prvom informacijom vezana za Android 4.4 KitKat. Razne informacije kruže oko Android 4.4 KitKat verzije, pa je tako procuralo i poverljivo pismo koje je Google poslao svojim partnerima, u kojima se daju neki detalji o promjenama koje možemo da očekujemo na Android uređajima sa KitKat verzijom. Jedna značajna karakteristika će doneti mogućnost modelima sa manje memorije da se unaprede na novu verziju Androida. Zbog toga uređaji kompanije Huawei, Samsung i ZTE, koji imaju 512 MB RAM memorije, nisu mogli do sada da se unaprede na najnovije verzije Androida. A sa KitKat verzijom to će biti promijenjeno, Pored toga, KitKat će također biti moguće koristiti kod uređaja za nošenje kao što su pametni satovi. Naš leće vest nam stiže iz LG-a koji je blizu dogovora da snabdeva Apple sa OLED ekranima za smartwatch. Kako izveštava Korea Herald, LG je blizu dogovora sa Apple kompanijom po kom bi ih snabdevao fleksibilnim OLED ekranima za dugo očekivani iWatch. Međutim, kako se poručuje, LG neće biti jedini ili čak glavni dobavljač ekranima za iWatch, jer je Apple nedavno radio sa RIT Display Company i njih izabrao kao glavnog dobavljača, dok će LG biti na drugom mjestu. Za sada nam informacije govore da Apple testira tri prototipa sa ekranima od 1.4, 1.5 i 1.6 inča. Pored LG i RITD Display Company, Samsung također se pominje kao još jedna kompanija sa kojim bi Apple sarađivao na određenim dijelovima za iWatch. Sljedeća vest nam stiže iz Motorole. Jedan zanimljiv koncept Motorola ARA je koncept modularnog telefona. Nedavno je predstavljen na takozvani phone blocks koncept. Iako je zanimljiva ideja, svi su uglavnom prilično sumnjičavi po pitanju uspeha. Jedna od velikih kompanija je odlučila da preuzme ovu ideju i uradi nešto po tom pitanju. Rezultat je Motorola ARA koncept modularnog telefona koji bi mogao postati stvarnost u bliskoj budućnosti. ARA ima uklonjive module koji vam omogućavaju da zamenite ili nadogradite određene delove uređaja. Ovo čini ažuriranje ili popravku telefona lakim, ali isto tako nam i omogućava prilagođavanje telefona vašim potrebama. Motorola ARA je u razvoju već godinu dana, a kompanija će uskoro poslati pozivnice developerima da počnu rad na modulima za ovaj model. Sljedeća vest nam stiže iz Samsunga. Najavljen Samsung Galaxy S5 koji stiže otporan na prašinu i vodu. Informacija koje stižu iz Koreje ukazuju na to da će naredni modeli Samsungove Galaxy S flagship linije telefona Galaxy S5 doći kao otporan na prašinu i vodu, što je jako zanimljivo. Ovo je slično strategiji koju je Sony primijenio na svojim flagship modelima kao što su Xperia Z1, a Samsung bi takav potez morao da učini ukoliko želi da ostane konkurentan na tržištu. Ovih dana se pojavljuju izveštaji o prodaji, slabijoj od očekivane, Galaxy S4 modela, te su novi potezi sasvim očekivani. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno, to će svakako značiti kraj za uređaje kao što su Galaxy S4 Active, jer će naprosto prestati potreba za takvim posebnim e, edicijama telefona. I umjesto, kao što ste već navikli na kraju naše prve rubrike, da predstavimo neki test telefona, kao što ste verovatno čuli ili niste, Apple je također imao 22. oktobra poseban događaj i e, posredstvom našeg e, specijalnog savjetnika, Apple savjetnika, našeg specijalnog konsultanta po pitanju Apple uređaja, dobili smo jedan ekskluzivan tekst koji će ujedno biti jedan kratak rezime ovog događaja. Apple je 22. oktobra u 19 časova na specijalnom događaju u San Francisku predstavio dosta novosti i budućih planova. Ipak, iznad svega, oči su bile uprte u nove iPad uređaje. Kao domaćin, Tim Cook je otvorio događaj sa osvrtom na fantastičnu prodaju novih iPhone uređaja, najavio je brza ažuriranja za sitne bagove na novom ios 7, ali i istakao rastuću cifru od 20 miliona korisnika koji aktivno sluša novi servis iTunes radio i to samo na teritoriji Amerike. U nastavku Craig Federighi je predstavio najnoviji i najnapredniji desktop operativni sistem OS X Mavericks koji za prenosne uređaje donosi uštedu energije racionalnijom utilizacijom sistema, a predstavljen je i OpenCL sistem koji pretvara integrisanu grafiku u pomoćne procesore kod procesorski zahtjevnih zadataka. Dodaje RAM memoriju u grafičkoj karti kada je to neophodno. Novi operativni sistem ima i drugačiji management sa aktivnom memorijom, pa ona ostaje dostupnija korisniku. Dosta, njih, e, dosta manjih detalja je dodato. Predstavljeni su programi iBook i Maps za Mavericks, a priča je na kraju začinjena informacijom da se najnoviji operativni sistem OS, e, X Mavericks distribuira potpuno besplatno. Time je ujedno predstavljena i nova cenovna politika kompanije gdje će se znatna količina softvera deliti besplatno kao kompenzacija za skuplji hardware. Phil Schiller predstavio je dodatak novih MacBook Pro modela od 13 i 15 inča sa retina ekranima, jačim baterijama, novim Haswell i e, Crystal Well procesorima, kompaktnijim dimenzijama te nešto nižim cenama. Ugrađena je i brža Wi-Fi 802.11 konekcija kao i jači grafički čipovi. Posebno mesto u toku E, prezentacije zauzeo je novi Mac Pro kao e, koji predstavlja najjači desktop računar koji se trenutno može naći na tržištu, ali ujedno i najkontraverzniji. S jedne strane, novi Mac Pro se ugrađuju Intel Xeon procesori sa 6, 8 i 12 jezgara, do 64 GB 1866 DDR3, dvojne grafike, za radne stanice sa do 6 GB rama, nova generacija flash skladišnog prostora sa 1 TB kapaciteta, podrška za čak 3 4K displeja. Sve ovo je upakovano u omanju vazu, po znacima navoda, od poliranog aluminijuma crne boje. Sa druge strane, iako ima bogatu, e, bogatu podršku za proširivanje, ništa od dodatnih uređaja ne može da se smesti u kućište. Sadašnji Mac Pro jeste možda malo glomazno aluminijumsko kućište, ali zato svi dodaci staju unutra, što se naravno ne može reći za novi Mac Pro. Kako će se odraziti u praksi, naravno vreme će pokazati, osim što će početna cena biti oko 2999 dolara američkih, novi Mac Pro će se proizvoditi u Sjedinjenim državama. Predstavljene su i nove opcije najvažnijih Apple softverskih paketa iLife i iWork, sve aplikacije su obogaćene i unapređene da bolje iskoriste 64-bitnu arhitekturu, a također se dobijaju besplatno u svaki novi kupljeni Apple uređaj. I na, kraju događaja Tim Cook je ponovo izašao i predstavio očekivane novitete iPad Air i iPad mini. Napomenuo je da je od prvog modela iPada prodato 170 miliona ovih uređaja svih generacija širom sveta. Novi iPad pete generacije dobija naziv iPad Air. Novi model krasi tanji dizajn, 64-bitni procesor, prvi put viđen u modelu iPhone 5S. Osim tanjeg dizajna, 7,5 mm, uređaj je i lakši u odnosu na iPad 4. Težak je svega 0,45 kg. U poređenju sa 0,635 kg koliko je težio iPad 4 iPad ima rezoluciju kao i ranije 2048 puta 1536 piksela, sa retina displejem naravno. Apple je naglasio da su performanse uređaja dvostruko bolje od prethodne generacije u poređenju sa prvim iPad uređajem. iPad Air ima 8 puta bolje performanse i 72 puta bolju grafičku, e, grafičke performanse. iPad Air također ima dvostruko brži Wi-Fi od iPada 4 i podržava najnoviji standard. Kamera ima 5 megapiksela kao i iPad 4, trajanje baterije do 10 sati, a cena se kreće od 499 dolara za 16 GB Wi-Fi e, verziju i dostupan je već od novembra mjeseca. Mini verzija ovog iPada je također stigla sa retina ekranom jer su to korisnici tražili, saopštio je tim. Kao i iPad Air ima ekran rezolucije 2048 puta 1536, 64-bitni A7 procesor. Cena iPad mini Wi-Fi verzije je 399 dolara, dok je kompletna verzija dostupna za 529. Oba uređaja se isporučuju u srebrnoj, srebrno-beloj i svemirski sivoj boji, a uz nove modele i predstojeće praznike koji stižu, prodavat će se i iPad po ceni iPad 2 po od 399 dolara. Sve u svemu jako zanimljivo, kao što smo i navikli od apple I to je ujedno posljednja informacija u našoj prvoj rubrici o mobilnim komunikacijama, mobilnim telefonima. I prelazimo sada na našu drugu rubriku posvećenu automobilizmu. Tu smo također našli najzanimljive vesti koje su obeležile oktober mjesec. Prva svakako koje će zanimati veliki broj vozača ili oni koji to pokušavaju da postanu, obuka vozača može da počne. Nastava u autoškolama širom Srbije trebalo bi posle brojnih nesporazuma da se normalizuje. Sve škole koje su podnele zahtev za produženje dozvole mogu da nastave sa radom. Autoškole u Srbiji, koje su do 26. oktobra ove godine, e, godine podnele zahtev za produženje dozvole, u skladu sa novim pravilnicima moći će već od ponedeljka da normalno nastave s radom. Iako još u zajednici autoškola nije stigao zvaničan dopis Ministarstva unutrašnjih poslova, MUP je već donio nove pravilnike koji stupaju odmah te će omogućiti nesmetan rad autoškolama koje će moći da počnu dalje sa radom. Sporan je član 351 zakona o bezbednosti saobraćaja, ali još neke odredbe koje žuljaju autoškole koje smatraju da nisu dovoljno konsultovane pri donošenju novih pravilnika. Ne trebaju nam preskupi poligoni jer mi ne moramo da školujemo žonglere, već vozače koji će biti bezbedni i po sebe i druge učesnike u saobraćaju. Izjavio je jedan od ljudi koji su u sekretarijatu zajednice autoškola Srbije. Da sve nije tako crno kao što izgleda, kaže direktor Agencije za bezbjedno sobraće Stojadin Jovanović koji smatra da će autoškole imati sasvim dovoljno vremena da sve što treba dovedu u savršen sklad sa propisima. Mi smo završili sa licenciranjem velikog broja instruktora, ispitivača i predavača, a u toku su još neki seminari. U celju svih nas je da se obuka za vozača podigne na viši nivo, kvalitetniji nivo. Verujem da će u buduće biti sve manje nesporazuma i problema. Također jedan od problema koji je mučio autoškole, a to su takse. Taksa za dobijanje dozvole za obavljanje ove delatnosti iznosi više od 80.000 dinara. Nije jasno zašto moramo da platimo skuplju taksu od, na primjer, lekara koji otvaraju ordinaciju i sličnih preduzeća izjavljuju i sekretarijata E, autoškola Srbije i ovo je svakako veliki udar na njihov budžet. Vidjet ćemo dalje kako će se to u praksi odvijati. Idemo sljedeća vest. Volvo otkrio način od karoserije da napravi bateriju. Naravno, navikli smo na inovacije iz Volvoa. Električni automobil Električni automobili su budućnost, ali do sada su se uglavnom pokazali kao spora, skupa i teška budućnost. Volvo je napravio revoluciju na tom polju. Baterije koje se danas koriste u električnim automobilima previše koštaju i čine automobile previše teška. Zbog čega troše više energije, ekološki su nepodobni i uz sve to presporo se pune i ne obezbeđuju dovoljno energije. Sve to znaju i u EU i zato su zaposlili brojne firme na razvoju inteligentnih energetskih rješenja. Tri godine u Volvo su trebale da dođu do ovog rješenja, a šveđani su od automobilskih panela napravili svoje svojevrsne baterije koje mogu da služe kao izvor energije standardnih benzinskih i dizel motora kao i hibrid. Kako taj SEO sistem funkcioniš? Između elemenata od ugljeničkih vlakana su smešteni kondenzatori koji drže skladište i otpuštaju električnu energiju od standardnih baterija. Ove nanobaterije baterije mogu da se oblikuju na neograničen broj načina, pa tako mogu da izgledaju kao poklopac, prtljažnika ili motora, automobilska vrata ili krov. I ne samo to, nego jedan panel poput poklopca prtljažnika na primjer dovoljan je da energijom napaja kompletan 12-voltni automobilski sistem. Već bi zamjena standardnih panela onima od ugljeničnih vlakana doprinela ukupnom e, smanjivanju mase automobila za do 15%. U Volvo za sada još nisu otkrili kada bi mogli da krenu sa komercijalizacijom ove tehnologije, ali budućnost u svakom slučaju izgleda bliže. Sljedeća vijest također stiže iz Srbije, uskoro manje bučkuriša na pumpama. Markiranje goriva bit će obavezno od 1. decembra 2013. godine u Srbiji, ali uz monitoring trebalo bi da se uredi tržište naftnih derivata i na kraju kupcima pruži bolji kvalitet. Kako je saopšteno, uspešno je sprovedena procedura međunarodnog tendera objavljenog u Financial Timesu, a za usluge markiranja monitoringa angažovan je konzorcijum koji predvodi filijala švajcarske kompanije SGS za Srbiju. SGS Beograd predvodi grupu ponuđača koju čini najpoznatiji svjetski proizvođač markera američka kompanija Authentics. Vlada je 20. maja već ove godine usvojila odredbu o obeležavanju, a ona će stupiti na snagu 1. decembra nakon što su ugovori o monitoringu obeležavanju potpisali ministarka energetike Zorana Mihalović i generalni direktor SGS Beograd Marinko Ukropina. Obeležavanje goriva je postupak dodavanja određene količine markera u derivate nafte, merenje koncentracije markera radi uređenja i kontrole tržišnih tokova derivata, a monitoring je kontrolisano i kontinuirano praćenje određenih parametara nafte i održavanje baze podataka u cilju efikasnijeg upravljanja ovim kvalitetom. Vidjet ćemo da li će to sprečiti nelegalnu trgovinu gorivom i da li će e, gorivo biti podignuto, znači kvalitan kvalitet goriva podignut na viši nivo, to ostaje da vidimo. Sljedeća vijest nam stiže iz BMW-a. U BMW-u razmišljaju o novim modelima. BMW je tokom e, već godina predstavio nekoliko koncept modela pod oznakom i, ali nijedan od njih navodno još uvijek nije dobio zeleno svjetlo za komercijalnu proizvodnju. Pozivajući se na insajdere, pominje se da bi linija ipak trebalo da bude ta i linija, bude proširena i to sa nekoliko noviteta. Pre svega tu je novi model koji bi se smestio između i3 i i8, najvjerojatnije će se razliti o takozvanoj kupe limuzini srednje veličine. U svakom slučaju taj model bi trebalo da nosi oznaku i5 i na tržištu ga možemo očekivati možda već 2015. godine. Budućnost ranije najavljavanih modela i3 kupe i i8 Spider za sada ostaje pod znakom pitanja, ali E, ovi modeli su izazvali veliko zanimanje javnosti i bilo bi iznenađujuće da se BMW ne odluči već za serijsku proizvodnju. A odluka u i3 kupeu će verovatno sačekati prodajne rezultate standardnog modela i3. Jedno zanimljivo istraživanje koje je stiglo iz Europe, bela boja i dalje najpopularnija za automobile. Bela boja je treću godinu za redom najpopularnija boja za automobile na svijetu. Američka kompanija koja je sprovela ovo istraživanje vezano za autoindustriju, objavila je da je popularnost bele boje porasla za 3% u ovoj godini i sada svaki četvrti automobil na svijetu je bele boje. Drugo mjesto s 18% dele srebrna, koja je prethodno 10 godina bila na prvom mjestu, i crna naravno, Bela boja na prvom mjestu je i u Severnoj Americi, Europi, Aziji, dok Južna Amerika i dalje preferira srebrnu ili crnu. I prelazimo na posljednju zanimljivu vest, koja je više zanimljivost, 10 najboljih super automobila Jeremija Clarksona. Mnogi muškarci će se složiti sa Jeremy Clarkson, član voditeljskog trija emisije Top Gear, ima možda i najbolji posao na svetu, na kojem vozi najskuplje svetske automobile, testirajući ih do krajnjih granica. Kao vrsti poznavala točkaša njegovo mišljenje je izuzetno cenjeno, pa tako se pojavila lista od 10 najboljih super automobila 2013. godine po njegovom mišljenju. Na prvom mjestu je automobil na Clarkson nedavno provozao stazom Spa u Belgiji, reč je o McLarenu P1, Britancu koji je do stotke putuje za manje od 3 sekunde, a do 200 za manje od 7 sekundi, a do 300 za ne više od 7 sekundi. Za to je pre svega zaslužan IPA sistem koji u suštini predstavlja specijalan model za drumske uslove. U poređenju sa legendarnim F1, P1 do 300 ubrzava za 11 sekundi, bolje vreme, a elektronska brzina mu je ograničena na 350 km na čas. Iza P1 je automobil okrenut e, budućnosti sa hibridnom i električnom pogonskom sklopu. Tu se na, e, sljedećem, na sljedećem mjestu je BMW i8 koji donosi 362, 362 konjske snage, obratnog momenta 571 Nm, a do stotke ubrzava za 4,5 sekunde i maksimalna brzina 250 km na čas. Treće mjesto je pripalo Ferrariju F12 Bellinetiju, čiji 6,3 litarski V12 motor donosi 731 konjsku snagu koje se raspoređuju na točkove zadnje osovine, što za posljedicu ima ubrzanje do 100 za svega 3,1 sekundu. Za njim slijedi Mercedes SLS AMG Black Series koji nudi moćni 6.2 litarski V8 sa 635 konjske snage. Na petom mjestu se našao britanski model Aston Martin Vanquish, svima dobro poznat, V12 agregat, agregat zapremine 5935 kubika, 573 konja, od 0 do 100 brzava za 4,1 sekundu. Plasman od 5. do 10. mjesta ovim redosledom Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Hennessy Venom GT, Pagani Hiara i britanski Noble M600. Veoma zanimljiva lista, veoma atraktivni automobili u svakom slučaju. I ovom informacijom bi završili današnju emisiju vezanu za oktobarske vesti. Hvala naravno što ste bili sa nama. Ostanite uz NXS Web Radio podcast i nadalje veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS Podcast. Startup sequence Five, four, three, two, one. interesuje svet komunikacija i automobilizma. Onda dobrodošli Mobility. Good evening. This is what's happening in your world. This is what's happening in your world. Tonight.